Όταν ο Θεός αποφάσισε να δημιουργήσει ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει γύρω μας και εμάς τους ίδιους. Τίποτα δεν δημιουργήθηκε τυχαία. Δηλαδή, τίποτα από αυτά που έχουμε γύρω μας και κυρίως και εμείς οι ίδιοι δεν δημιουργηθήκαμε κατά τύχη, χωρίς κάποιο σκοπό ύπαρξης. Ό,τι και αν βλέπουμε γύρω μας έχει κάποιον σκοπό. Και εμείς οι ίδιοι που υπάρχουμε, για κάποιο σκοπό υπάρχουμε. Ο δε σκοπός ο οποίος υπάρχουμε, μας τον είπε ο Θεός ευχής εξ αρχής. Και ποιήσω αυτούς κατ' εικόνα και καθομοίωση. Δηλαδή, μας έφτιαξε κατ' εικόνα Του με σκοπό να ομοιωθούμε με Αυτόν και από εδώ ξεκινάει όλη η προβληματική και όλες οι παρομηνίες και όλος ο τρόπος, ο λάθος τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον Θεό. Πρώτον γιατί δεν ξέρουμε ποιος είναι ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε. Μιλάμε για Θεό και κοιτάζουμε τον Χριστό και μένουμε εκεί και τίποτα παραπάνω. Ο Θεός είναι η Αγία Τριάδα, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα ο τρόπος με τον οποίο υπάρχουν αυτά τα τρία πρόσωπα και ο λόγος για τον οποίο λέμε ότι είναι ένας Θεός είναι ότι όλοι συνδέονται μεταξύ τους με κάτι που έχουν κοινό και αυτό το κοινό ονομάζεται αγάπη. Ο Θεός δεν έχει αγάπη. Δεν είναι μία ιδιότητα του Θεού, ένα χαρακτηριστικό του Θεού το οποίο το δίνει σε εμά. Ο Θεός είναι αγάπη. Και μάλιστα λένε ότι ο Θεός είναι σαν ένας μανιακός εραστής. Ξέρετε πώς σκέφτεται ένας μανιακός εραστής. Ένας εραστής ο οποίος είναι πραγματικά ερωτευμένος. Έλεγε κάποτε ένας ποιητής, δεν θυμάμαι ποιος, ότι μέσα στα ποίηματά του Καθόμουν όλο το βράδυ μέσα στην βροχή και περίμενα μέχρι να την δω να περπατάει και να πηγαίνει στο σπίτι της. Ποια λογική υπάρχει πίσω από αυτή την αγάπη. Καμία. Ποιος άνθρωπος με τη λογική του θα καθόταν να δει κάποιον άλλον να περπατάει απλά χωρίς να τον προσεγγίσει, να τον μιλήσει. Απλά να δει την ύπαρξή του την οντότητά του, να τον δει να κινείται. Αυτό σημαίνει εραστής και αυτό σημαίνει αγάπη. Και η αγάπη του Θεού είναι ακριβώς αυτή. Ο Θεός ως μανικός εραστής έρχεται και βρίσκεται πίσω από τον άνθρωπο σε κάθε κίνησή του, σε κάθε βήμα του, σε κάθε δευτερόλεπτο της ύπαρξής του. Αυτό λοιπόν που είναι ο Θεός και ο τρόπος με τον οποίο ζει, αυτό καλούμαστε και εμείς να γίνουμε. Μανικοί εραστές για τον Θεό και για τους άλλους. Δηλαδή, μία αγάπη στην οποία του Θεού, στην οποία καλούμαστε εμείς να συμμετάσχουμε. Όλοι νομίζουμε ότι φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο Κάποια από εμά θα πάνε στον παράδεισο και κάποια από εμά θα πάνε στην κόλαση. Έχοντα στο νου μα δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο παράδεισο είναι ένας τόπος μέσα στον οποίο βρίσκονται όλοι οι καλοί και μέσα στον οποίο θα μπούμε και με μέσο έστω και εμεί για να συνεχίσουμε να ζούμε την ζωή που ζούσαμε εδώ. Δηλαδή, να συνεχίσουμε να υπάρχουμε Όπω ακριβώς υπήρχαμε εδώ. Άντε και να γίνουμε και λίγο καλύτεροι. Άντε και να δούμε και λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Άντε και να δούμε και κανέναν Άγιο μπροστά μας και τον Χριστό τον ίδιο και ίσως να αρχίσει να αλλάζει λίγο το μέσα μας. Δεν είναι έτσι. Άλλοι δε θεωρούν ότι θα πάνε στην κόλαση. Δηλαδή σε έναν άλλον τόπο, όπου εκεί υπάρχουν φωτιές, όπου οι άνθρωποι καίγονται, όπου περνάνε άσχημα, Ούτε αυτό υπάρχει. Ούτε αυτός ο παράδεισος που νομίζουμε εμείς με το μυαλό μα, ούτε η κόλαση αυτή. Και όλα αυτά είναι επηρεασμό της δυτική κοινωνίας, η οποία ήρθε και εισήλθε Δυστυχώ με άσχημο τρόπο μέσα στην πίστη μας. Ο σκοπός, ο παράδεισος μάλλον, για να το θέσω αλλιώς, είπαμε το Χριστός ήρθε για να μας σώσει, να σωθούμε από τι. Σώζομαι, προκύπτει από το ρήμα σώζω. Από κάτι όμως. Εμείς από τι θέλουμε να σωθούμε. Από το να μην πάμε προφανώς στην κόλαση. Σώζομαι όμως δεν σημαίνει αυτό. Η λέξη σώζομαι στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ολοκληρώνομαι. Γίνομαι το όλον. Δηλαδή μπορώ επιτέλους και εκπληρώνω τον σκοπό της ύπαρξής μου. Εκπληρώνω δηλαδή τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκα. Γι' αυτό και ξεκίνησα έτσι στην αρχή. Ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκα? Να συμμετάσχω στην αγαπητική αυτή ζωή του Θεού. Να γίνω ένα με τον Θεό. Άρα να συμμετάσχω στην ζωή Του. Γι' αυτό και βλέπουμε εδώ έχουμε σήμερα στο Ευαγγέλιο ότι μεταξύ του Λαζάρου και του πλουσίου υπάρχει τεράστιο χάσμα. Και λέει ο Αβραάμ, δηλαδή ο ίδιος ο Θεός, ότι μεταξύ εσού και εμού, δηλαδή του Λαζάρου, υπάρχει τεράστιο χάσμα το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί. Θεός παντοδύναμος είναι, παμέγιστος είναι. Αν ο Παράδεισος και η κόλλα ήταν δύο τόποι, θα μπορούσε να ρίξει μια γέφυρα και να φέρει όλους όσους αγαπάει στον Παράδεισο. Δεν είναι αυτό ο λόγος. Είναι ότι εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν μπορούμε να πάμε στον Παράδεισο, δηλαδή να ζήσουμε με τον τρόπο που ζει ο Θεός, να συμμετάσχουμε μέσα στην αγάπη Του. Γιατί ποτέ δεν μάθαμε να συμμετάσχουμε σε αυτή την αγάπη από αυτή τη ζωή. Γιατί ποτέ από αυτή τη ζωή δεν προσπαθήσαμε τουλάχιστον να δούμε τον άλλον με τον τρόπο που θέλει ο Θεός, ώστε να μπορέσουμε τι να κάνουμε, να σωθούμε, δηλαδή τι να γίνουμε, να ολοκληρωθούμε, να μπορέσουμε να αποκτήσουμε αυτή την αιώνια προοπτική για την οποία φτιαχτήκαμε. Γι' αυτό και τα σύνορα παραδείσου και κολάσεως δεν μπορούν να καλυφθούν ποτέ, όχι γιατί είναι δύο τόποι ξεχωριστοί μεταξύ τους, αλλά γιατί εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε στον παράδεισο. Γιατί αν ο παράδεισος ήταν τόπος και μπορούσαμε να πάμε έτσι όπως είμαστε τώρα, πάλι για μας ο παράδεισος θα γινόταν κόλαση. Και θα γινόταν κόλαση γιατί θα βλέπαμε αδερφούς εκεί που δεν θα θέλαμε να βλέπουμε που μισούσαμε εδώ σε γη και θα συνεχίσουμε να μισούμε πάνω. Γι' αυτό σας έχω πει πολλές φορές από αυτό το βήμα. Όταν ο άνθρωπος φεύγει από αυτή τη ζωή, δεν είναι σαν να πατάει το reset και να ξεκινάει να ξαναρχεί, να ξαναζεί από την αρχή. Όχι. Ό,τι είχε σε αυτή τη ζωή το κουβαλάει. Τα μίση του, τα πάθη του, κακίες. Την καλοσύνη του, την αγάπη του, αυτά που πρέπει να έχει. Γι' αυτό και λέμε ότι η ζωή αυτή εδώ είναι ένας αγώνας. Είναι ένα στάδιο. Γι' αυτό και μιλάμε για σταυρό. Γιατί για να μπορέσεις να αγαπήσεις, να μπορέσεις να σχετιστείς με τον άλλον, πρέπει να αρχίσεις να αφήνεις τις ασφάλειές σου να πέφτουν, να πεθαίνουν. Να αρχίσεις να αφήνεις το εγώ σου, τα θέλω σου και τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τη ζωή γύρω σου να αρχίσει να εξαφανίζεται. Είναι πολύ δύσκολο ο άνθρωπο να αφήσει την ασφάλειά του. Τα έχουμε πλάσει όλα σε κουτάκια και τα έχουμε βάλει όλα στο κατάλληλο σημείο. Όταν όμω αποφασίσουμε ότι ο Θεό θέλουμε να έρθει μέσα στη ζωή μα, δεν έχετε απλά να αλλάξει την θέση των πραγμάτων όπω τα βάλαμε μέσα στο κουτάκι το οποίο έχουμε φτιάξει. Έχετε να πετάξει μια βόμβα και να τα διαλύσει όλα και να τα ξαναχτίσει από την αρχή. Αυτό όμω μα τρομάζει γιατί μας βγάζει έξω από τις ασφάλειές μας. Αγαπώ δεν σημαίνει ότι δείχνω αγάπη προς κάποιον άνθρωπο. Έλεγε ο Ευδοκίμοφ, ένας μεγάλος θεολόγος, ότι αγάπη είναι να μάθω να δέχομαι την αγάπη του άλλου. Γιατί για να μάθω να δέχομαι την αγάπη του άλλου σημαίνει ότι αφήνω τον εαυτό μου χωρίς πλέον να έχει έλεγχο του ίδιου μου του εαυτού. Παρουσιάζομαι στον άλλον όπως είμαι. Δείχνω την πραγματικότητά μου. Σταματάω να είμαι ένας δίθεν. Σταματάω να είμαι ένα προσωπείο, όπως λέγανε οι αρχαίοι πρόγονοι. Να φοράω μία μάσκα για να δείξω στον άλλον ότι είμαι κάτι διαφορετικό από αυτό που είμαι. Αγαπάω σημαίνει ότι αφήνω τον άλλον να με δει όπως πραγματικά είμαι και να με αγαπήσει για αυτό που είμαι. Today we listen to the gospel and we see two persons. Lazarus, whose name is well known to God, Abraham, and somebody who is rich, whose name is not known, not by chance. And one of them, Lazarus, is in the hands of God, in what we call paradise, and the other, the rich person, sits in what we call the hell. And unfortunately, we imagine hell and paradise as two different places to places where after we die we go, depending on what we have done on earth. And this is where the problematic of the way that we understand who God is and what is the purpose of our life begins. Paradise and hell are no places that we go its conditions, situations, and the way that we live, and to allow you to understand it a little bit easier, to make it more clear for you. Each and every person of us and everything that exists in the world exists for a specific purpose. Nothing was made by chance because one day God decided that today I will create the human beings, the other day I will create the animals, whatever exists around us. Each and every creature that exists, either on earth or in the universe, exists for a specific reason. St. Maximus the Confessor called this reason illogiton odum, the reasons of our existence. It is why we exist, the reason why we are here, and what we are supposed to accomplish in the end. Most of us, we think that paradise is just a place that we go after we die from here and we continue to live the way that we live right now. Maybe a little bit better, maybe with no so much fear we do have today form mnemosina, and eh, I'm going to say anapavson ton doulos, rest this person in peace. And we think that paradise is a person that we rest. We don't have to work anymore. Money are coming from everywhere. We can buy whatever everything we want. So it's a beautiful life. It's not like that. And the reason why we believe that is because we do not know who God is and what we are called to achieve. Salvation does not mean that I'm going to be saved from something. Salvation comes from the Greek word "sozomen," And I am saved means that at the end I become complete. This is the meaning, the definition of the ancient Greek word. Meaning that I manage to acquire my potential. I achieve my potential. What is my potential? In the book of Genesis, it is written He made the human being in the image and likeness of God. Full stop. This is why we are here. What does it mean in the image and likeness? That the God that exists is a God who is not, does not have love for us, but is love. And this we see because he is a Trinitarian God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And the reason why the Father, the Son, and the Holy Spirit are one is because they are in love with each other. This is what unites them. This is why they have the self, the same will the same purpose. And this is what we are called to do, to participate in this life. But if you have not learned in this life to love the others around you in this way, how do you think that you're going in next life to live in the way that God lives? Not the way that God wants, but lives. It's impossible. This is why I have many times said when we die, it's not like that we press the reset button and everything begins from the beginning. It's like tabula rasa. No? Whatever we have here, we're going to carry it with us. But you see today in the gospel that what has changed to the rich person? He became aware, he became conscious of what he was supposed to be, and that he did not manage to do that consciously. And this is why he asks God and tells him, Please send Lazarus to my family at least, so that they know. And what is the answer of God? Even if I had sent Lazarus today, the people would not believe. Because if they do not believe in what I gave them, the gospel, the evangelium, the scriptures, if they do not hear the saints, if they do not hear the prophets, even if they see a human being who is raised from the dead and tells them, How is it up there? They are not going to believe him. The proof is obvious. We have it here among us. This is why, at some point, Jesus, if I finish here, says, You have ears, but you do not listen. You have eyes, but you do not see. God bless us all.